barkanmu da warhaka sannan mu kuma da farin cikin kasancewa da ku a cikin wani cigaban shirin da labari muna nan dai a cikin littafin Ina wata kusa mun tsaya inda suwai ba take da hukumomin mahaifiyarsa kuma suna so su canza sabon lale domin a sake musu aiki suna ganin wancan na sabuwa ni ma wani tsaya inda jibin na ke cewa sai ku biyo mu domin su yadda za ta kaya. ta gaba da cewa kai ita fa so take yi yi mallakawa a gidan mijinta sai ma da wanda ake yawa ikon majiyarta ta yi in sun samun ta ne da raba mujib da kowa hatta mahaifiyar sama don a yadda take jin tsananin sansa a zuciyarta ba ta san ya haɗa son da na kowa a faɗin duniya nan ba ta san ya san ma kowa in ba ƴaƴanka da ta haifa masa ba in yasa duk dukiya za ta san hanyar da za ta bi ta raba shi da kowa kuma za ta rasa komai nata ne mutum na farko da ke kishi ta tsana a duniya ita ce muniba saboda a zahirin ce ta san mutum ya fi son muniba a kanta ko ta ta tsane ta tsana mai tsanani sojin abun ma bata haihu ba don gida ta haihu sanda zai mata sai ya saka ita kuma ba, gare da zuciya sai ya kana ne miji da soyayya ita ce tamkar ta haƙe yake saboda so ita ce ita kaɗai aka halitto wasu shi yasa za ta iya yin kowane irin abu ne komai mummunan sa an ta fara wannan soyayya mutum na biyu da za ta bada sunan sa wa boka shine Isa kai wannan yaro yana shiga mata hanci da kudin dini ya same ta ita ma ta tsane shi abu ɗaya ce fa tana raga masa don yana son walida amma in bayan wannan wallahi za ta iya sawa a yi masa ɗanyar aika aika amma duk da haka aka ta boka ya saita mata shi ko ta sa tsiyayyarsa a zuciyar yayan nasa ta yadda ma zai kore sa a gidansa ko ta ga ƙaryar zumunci tun da abin na takamar ɗan uwantaka ake nuna mata ita ban gogo ko da baki za su gama da ita ba amma ita ma dole a kaiwa iblis wato boka sunanta duk da irin muhimmiyar rawar da ta taka har ta tabbatar da ya aure ta sam ba ta san irin ladabin da yake wa goggo ko da yake abin ya ragu sosai ko dalilin wani aiki da ta sa aka yi mata har ta ka hajjarta ta tafi ita kuma ta dawo ɗakinta tana ci gaba da sake sace ranar wata asabar da hantsi misalin goma na safiya Dattarin Allah ya zo duba jikin Mujibu, jikinsa yanzu alhamdulillah sai godiyar Allah dan har yana iya motsa hannuwansa da kafafuwansa a dalilin tsayuwa da Mujibu sai wajen safa masa man zaitun mai addu'o'i a ciki kuma tana ba shi yana sha ga kuma har ya fara magana kaɗan kaɗan munima kaɗan ya iske da haje san da mujib ke kwance tana aiki mu tsaka masa man din ɗin kafafun sa da sa. bayan ya sallama ya shigo suka gaisa da ba, ya ci gaba da yaba mata akan wannan irin kokari da take yi annuna la yace wallahi kina burge ni a duka irin wannan jajircewa da kike yi akan kula da jinyar mijinki in dai aljanna ake nema a duka da miji to muna miki kyakkyawan gaske sai sanar miki kin gama saboda da kalmar farko da mijinki ya fara magana da ita a bakinsa ta ce tana miki albarka wasu kin yi babban nasara a rayuwarki ina fatan za ki daure akan aiki na alkhairi mijin sanar miki yake yi ya ji ana yabon mu ne ba ita ma murmushin take yi tare da amsa addu'a da ake yi mata da anan dokta kuma Allah ya baka ladan wannan dawainiya da kake yi da shi Allah kada ya gaji ka wata fiddo abin awansa mu an lafiya mu jikin yayin bikin na nasa da ilin jikinsa ya tabbatar komai nasa normal yake sannan ya danga da jibin da yake ina bisa yake ta yana makaranta suna da test ne amma zuwa a jihar bai dawo oki dama ce can zama na zo da ita mu fara saka shi a ciki ana yin yawo da shi a falo zuwa harabar gidan mu ba na son yana yawan kwanciya ne ina son a dinga fita da shi yana son rana kafin ta yi zafi don tana da muhimmanci ga lafiyarsa mani ba ta fara da fara'arta A'a, a da tsotsorin likita gode Allah ya tsaka da alheri wannan ya ta yawa wallahi Allah ya ba zumunci da kasar ta dauko kan a bayan motarsa da dawo ya isa muniba har ta kira goggo dama tana bayi ne ita ma gwaggon godiya da shi albarka ta dinga yi masa ta ɗauko mujib ta daga kwance ta saka shi a keken sannan ya ma tura shi yana zagaye falon da shi da yake falon babba ne sosai mujib sai murmushi yake yi yana ta motsi da bakinsa alamun yana magana Mu ba ta matsa ta kara kunnanta a bakinsa ta ji yana cewa ko da wanda ya tamantawa kenan, ba ta gaya wa dakta abin da yake ta faɗi. Dakta ya yi murmushi yana duban su yake, "Abu komai, yadda nake tausaya maka." wannan matsalar da ta same ka wallahi zai yin komai dan ganin lafiyar ka ta dawo kamar da ka dawo cikakken mutum kamar kowa tun daga wannan rana sai ya kasance muni ba da wuri take zuwa dan ta fito da shi harabar gidan ta sa nan za su zauna su ta hirar su Tun da maganar tasa ba fitowa take sosai ba kuma a take take ba kowa ke iya ganewa ba yawanci sai ita muni ban ce ke ganewa wannan abu na ciwo sai batuwa a ƙwarya shi ya kama ko kofo ɗaya daga dama ɗauko shi ta fito da shi ba in har ba isa ko muni ba ne suka fito da shi ba in kuma ba sa nan to ranar a daki zai wuni a kwance don ya iya hawa shi kaɗai sai an taimaka masa ranar wata juma'a gidan shiru babu kowa gogo ta zo sallar juma'a ita da isa sai ba kuma na ɗakin ta tana barci sai ba ta kada a ɗakin mijin aka masa ta gungura su bayin ɗakin barcin sa a zauna akan keken sa ta yi masa wanka da matun da aka kawo keken akai take masa wanka tana gama masa suka fito ta zo ta goge masa jikin sa ta kafa masa mayukan masu ƙarfi ta masa kaya ta tusa masa turare shi dai yana tabinta da kallo yana murmushi Jarbo hannunta ya yi magana kwanta. Sai sauri ta bada da shi gurin kwanciyarsa ta kama shi ta kwantar da shi ya mata isara da hannunta cewa ta ta zauna a kusa da shi sai kamar yadda ya umarce ta. Mujibu da ya ga ba ta zauna a kusa da shi sai ya ji wani daɗi a zuciyarsa. Ta muna suwa ita ma mu ne ban natsuwa ta samu kasancewar banta da ta ga mijinta a kusa da ita ta manta wanda ta ga mijiji yana hawaye ta ba ta hakuri ta ce yi ni abokin rayuwata in Allah ya zaka samu sauki kuma bakin ta ke da wuya sai ganin shigowar ta ba suka yi tsirin a falon wannan dama ɗabi'a ce ne babu sallama a cewar ta da ɗakin mijinta babu wanda ya sai mata dokar sai ta yi sallama sannan za ta shiga ta manta cewar dokar Allah ce yin sallama a guri kafin ta shiga wani uban Sabiya ta tsunduma ya sai gidan da ba arzikin ta ya dauki tsima kan uba dama abin da ke kawo shi gidan nan kenan kullum suna liƙe da shi ana cin amana ta a shagarar yake ɗan yau za a yi gaskiya a gidan nan wallahi bari gogo ta zo ta ga su tsanancin da ake yi a gidan nan tana ruwan tijarar ne gogo suka dawo kamar mai ta A ajiyar ta zo ta ga yake faruwa hasira ta ƙara gishiri tana kukan munafanci wannan har zalunci ne gogo ina nuna da shi baya nuna mun kulawa ina nuna da shi wata da wata ni a mara lafiya to wallahi sai dai ki dawo gidan nan a raba kwana ta ce ta ƙayuwa ba sai ma ki zo ki zauna a ɗakin ki sai a dinga gunguro su ana ta su ɗakin wacce take da girki sallahi dan ba san lamunta ba ko kuma mu dinga biyo su ɗakin ta in kuma ba haka ba wallahi zan tashi hankalin kowa a gidan nan don ba zan yarda da cin kashi ba gogo ta ba ta haƙuri. ki hakuri ba ta haka take faruwa ba wannan kunya ne dan an san bana gidan shine za a zo a cikin ta da ya abin da bai kamata ba kuma bai yi niyya ba yana fama da kansa ki dawo ɗakin ki mana ba rashin hakurin ki bane ki zama da ke a ɗakin ki ba kuka ta saka tana ƙayyata wannan sauri da shi ba ta yi mata isa kuwa hasala yayi yace haba goggo haba goggo wannan magana ba ta dace ta fito daga bakin ki ba yanzu ke har zaki yarda da ƙarya da sharri irin na soyayya ba in ma hakan ne ta faru ai ta ne ita me yasa ba ta zo zuwa kusa da shi ba in har san gaskiya take mata, wallahi mun ba ta da rashin kunya da za ta iya yarda hakan ta faru alhalin ta san gidan nan ba su kaɗai bane gaskiya goggo idan kika yarda da maganar nan da kiwo muni ba adalci ba a irin yadda ta tsayu tsayin daka akan kula da lafiyar ɗanki, wanda yake so din ba sanan mata ta na masa komai ba sai mummunan hali da take bullo da shi kala kala mujin ma hawaye yake yana karfada wa goggo hannu a nufin sa nuna mata yake ɗan ya so ya dake wa muni ba ta so mu hada duk wani aro ta sanna ne a dakin isa ya ta ruka banta yana cewa an ci muni ba wanda yake so ni kenan ba fa za ki tafi ba akan wannan ɗan maganar to me ma abin damuwa ina so mijinki ne ai gano ya nuna mata sai wata so tunda har ya kasa hakuri da al'amarin dama duk abin da ya faru a baya ba yin kansa bane ina ganin yanzu ina ganin yanzu alkalarin ne ya kare dan girman Allah ki hakuri ki manta da wannan kenan in ni ne ma wallahi a gaban ta zan yi abin da nake so sai da ta mutu mami ba ta rataye jakarta ta dubi ta tace kai hakuri in so bi. ba za su gane irin raɗaɗin da ke zuciya ta ba Kwarai na san mutum nufi na ne, kuma don yi jinyarsa, in sati lada, kurin ubangiji da, in sami cikin gidan nan ba don wani abu ba, amma tun da an fara yi yin cuta da kulli. To ba da ɗan ba gidan fuska idan aka kwana biyu, na dawo. Haba ɗanci, wallahi dama haka ake so. zuwan ki ne ba ta so ko kuma dan girman Allah kada ki yi fushi ki tafi ki bar ladan ki da ba dan ta kike yi ba domin Allah kike yi abin da ke kwakwazan an yi mata din ma in har an yi ma ai shi ne daidai da hakan zai samar masa da natsuwa kuma natsuwarsa tana cikin nasarar samun lafiyarsa duk yadda Isa ya so ya tsayar da tafiyar ba, bai sami nasara ba don har rantsuwa ta yi masa cewa sai ta tafi tun da har zancen so ba ya yi tasiri a zuciyar Goggo har tana fara an takura wa ɗanta yana yin abin da bai yi niyya ba kenan a cewar su ita ba ta da natsuwa kenan har ma da tafi kona mata zuciya kenan shi ma mujibu kukansa ya gananta har ta ka. saboda ya yi ta magana babu mai jin sa isa ne ma ya kai cin nasa? bakin sa ya je yana yi masa umarnin kada ya bari muniba ya tafi da ba ta hakuri shi kuma yayi yayi ta ki haƙura ita ma sai ba ta fasa faɗin maganganu masu ɓatanci wanda suka daɗa tunzura haƙurin mu ba ganin gogo tana jin ta bata iya tsawata mata ba kasancewar tana shakka kada su ban ta gaya wa uwarta Hajiya Halira Muniba na barin gidan Isa duduwa shi ke nan gogo mai yi miki jiya danki tsakani da Allah ta tafi ni kuma kin san ba zama nake yi ba saboda makaranta saboda haka ta bar ki da suwai ba wallahi na yi rantsuwa ko fara ba zan yi ba zai taɓa kula da jinyar sa kamar yadda antuma ne ba take yi ba kina gani kwana biyu da bata zo ba ya kaura cewa abinci yanzu ko sai abin da Allah ya yi kuma daukar da tafansa yayi da suke gaban musu dake muni bana ita gida inna na talura da yanayin fuskar sa shine bata jiye ta daki ta iske ta kwance a akan gadonta tana tsiyayar hawaye ta zauna a gefen gadon tana cewa lafiya kike kuka mutum na ne ya tashi ta girgiza kai ne, menene bayanin dan kin jefa ta cikin damuwa ta kwasa duk abin da ya faru ta ga wa na. ta kara da cewa na hakura da zuwa jinyar tasa duk ran da Allah ya sa ya wuce don yana da muradin ci gaba da zama da ni ya zo ya nemi ni amma na gaji da wulakancin matarsa ta ta yi min ko ta yi min wallahi da ake ina jira wa halin matarsa da kullum sai mu. amma yau ta da makura don wallahi na tsana abin da ban yi ba a ce ta ina mun yi ta dan mamasu ta ce ki lalata rawayen yanki. ba mutun ki bane ko ta kaga da al'amuran sa sai ma sai ki gaza wannan ai ba zai yi ba muni ba ta ce wallahi mama baba abin da ne maza tsakanina da Allah kawai ta shugo ta gani ina jin ina magana da shi ne Allah ya ce, "Kin ba kace ki yi ba, ai mijin ki ne, kuma ko ne ya kamata zaki masa? Ki ci gaba da kula da mijin ki." Mani ba ta ce, "Ni gobe ma da ku zaddari, gari ne ya fita a raina. Ko na kwana jijin dawo, ba zan hana ki tafiya ba." amma su kwantar da hankalinki wannan ba wani abin damuwa bane da zai saki da mu zuciyarki tun bayan dawowarta in ce ta karanta a waya tana tsinke kiran nashi daga dukani ma ta zai na taba wayar har ya hakura sai ba hakura yi ba sai ga sa daren ya zo ya sake baka haƙuri? mutum ne ya matsa masa ya zo take masa ita ta haƙura goyi ma tana nan zuwa a tunanin insa da gaske za ta zo bisan ta ci fashi bai bai bane ita gobe ma ƙoran su ta nufa ba ta gari kuwa ta kama hanyar doku ta isa da wuri innar tasu tana mamakin ganinta da tari da akwatunan kaya kuma ta ce sai ta kwana biyu za ta koma inna ta ce kwana biyu malam bahaushe ko kwana biyun gaske ta ce kwana biyun malam bahaushe su ko mutum sun dole kula da shi kenan sun balla don ku ko tace ina na dinga zama da shi kenan ta gogo sannan ga matarsa shi ko ma yana nan tare da shi inda ba makaranta ya je ba tace na san duk suna amma wannan ai ba hujja bace za ta sake ki taho ki bar wasu ladanki kin kuwa san ladan wanda ya jinya wani ballanta ya ladan jinyar miji ga matarsa dan da su yarda idan kika ce min wani abu ne ya faru kika zuwa amma ba haka kurin ba da ɗan ta ga wa ina abin da ya faru ko zan yi kai in ta gizo da kai ta ce Allah ya sauka amma wannan haka abin zafi ne. ballantana har ya sa yi bukin da za su bar miliyoyin ladonki da ba ma ki san iya adadin su ba shikenan ki zauna duk an da zuciyar ki falafa, sai ki koma kwana ɗaya biyu isa bai ga muni ba Ba su kuma jikin mujib ya yi tsananin tashi ta yadda komai ma sun an yi masa don ko cetonsa ba a ɗora shi ya daina cin abinci ko wanka tara fi yadda a yi masa tana kwanta kawai sai aikin iyayar hawaye yake yi hankalin kowa a gidan ya tashi musamman isa da gwaggo waɗanda suke ganin ta mai ta koma da samuwar lafiyarsa isa da ya zo gidan imamina ita ce ta da masa ba ta tafi da su ya zo shaida wa Mujib shiri fa yace maza a lokacin yaje dukun to tare a dukun kuwa sun ta kwakwa muhawara da ita ta ce san ba za ta koma gombe a lokacin ba Ya yace za ta zo shi ne ta zo ta da babba da ma abin da ke na. babba da ne jinjina kai yace idan din ta ta turo ka ka tafi da munira dan ta yi jinyar danta Wannan duniya da mama ki take shin ta manta lokacin da yace ta zauna sai ya neme ta ya kira ta a ta na mahaifiyarsa Na ta lallace shi ya zo ɗauki ɗan uwarsa ta ce ita babu ruwanta a ƙale shi ne ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo in ka manta ka je ka ce na ce ka tuna mata ko kuma ni da kaina zan tuna mata ai ma, zuru na yi mata don ko zaman jinya da mu ni ban ta je ta yi Tsarewa kawai na yi saboda tausayin halin da yake ciki amma ba don zumunci ba ka tashi ka je ka sai da mata mu ni ba za ta dawo ba har sai ranar da ita da kanta ta tako gidan nan ta ba mu hakuri akan irin cin kafin da suka yi wa yarinyar nan dan kuma ba haka ba sai ta je ta yi jinyar ɗanta har ya tara ba abinta ba wani ya ta mata shi ba kamar yadda take faɗa In isa ya na murya Baffa, dan girman Allah yi hakuri, ni kana na san bata kyauta muku ba, amma ku yi hakuri, ku duba makoma, rayuwar yayin mu duk. Wallahi alin yanzu rayuwar ta tana cikin hatsari sosai. Ta ka fa sai dai an kwantar da shi sai an tayar da shi abinci sun baya ci duk dalilin rashin mu ne ba a kusa da shi babba da mu yace to dama ai mutum yana da ranar sa kuma ba a sanin yana da rana sai bayan baya guri ko idan ya mutu tunda yanzu ta san akwai ranar da muniban za ta yi mata to ni ban hana muniba komawa jinyar mijinta ba amma da sharaɗin sai tsaranin din ta zo nan da kafafunta ta ba mu hakuri kuma ni da kaina zan dawo da ita ta tashi ta je ka sai da mata sako na don mun gaji da cin kashi a tsakarka da ake wa yarinyar nan da me za ta ci da rashin haihuwa da Allah bai ba ta ba kike mata gori ko kuma da kwarzabar su ita da abokiyar zamanta ta haka ya taso gwiwa a sabule sai sallama da bafa da ta dau hanyar wande wannan sako na yayanta da rasnar da zuciyar gwaggon ba sai ma ta yi na susu da ɗan da ya maka mata na cewa to ta zai da kanta ta ba ka sannan mu yiwu za ta dawo a cewarta ayyukan ta haka ta zubar da girmanta a ce ita da kanta Ba zai ta ba mu ba haƙuri to ita ne yana ta tunda ba ita ta kore ta ba ita har kuka yi su da mujibin suna roƙon gwaggo ta jajirce amma ta ji sai ma ta suri galanta kamar gidan Dr. Aminu nan ne ya zo iska abin da ke faruwa Isa ya gaya mace yadda rigimar ta samu asali dakta ya kada baki ya ce alhamdulillah an likitoci abin da muke son ji kenan saboda muna so mu ga ya samu lafiya yanzu kana ganin idan muka saka shi a mota muka je gurin babban naku ba zai ba shi ita ba tunda dama tun farko shi suke son yaje? ita ce eh to ban sani ba ko babba ta yarda bari mu gwada mu gani suka kama shi suka kai cikin mota suka saka kekensa sannan suka ɗauki hanyar duku ba su iska kowa a ƙofar gidan ba hakan ne sa suka fito da keken waje suka cicciɗe shi daga mota suka ɗora shi a kai sannan isa ya gungura keken suka shiga cikin gida sannan lamin da matan gidan suka yi ne saboda ganin mutum ya sa bafa da masu cewa daga turakansa ya hau isa da faɗa kana isa don me za ka ɗauko yaron nan ka zo da shi tana cikin mawuyacin hali irin wannan a shi na ce ya zo ba ita da yin sun nace sai ka zo da kanki dakta Aminu ma ya rasu na kare da babba sannan ya ce ni na ce mu tawo da shi ita babba ta su da haɗin kai ta zo kai haƙuri ba ba matsalar ta tana buƙatar a tsaya masa Ba ya mata jikin keken ya dafa ka faɗa mu ji da shi sannan mu ji billah haka ci wannan ya mai da kai Allah ya sa ka fara shi kai haƙuri matar ka za ta dawo amma sai in ka zo dole saboda akwai maganganun da zan yi da ita akan matarka ni kuma bata isa bita inda take ba mijin ya sama sana'ar tasa ta tsayar da hawaye saboda ya san ko yayi magana ba dole bane a ji sautin maganar tasa duk matan gidan da yaran gidan sai aka hau koce koke ganin kusan da mujin ke yi ba shi ya zama abin tausayi mutum lafiyayye kakkarfa mai kwadin da ta halarta ga kuɗi amma yau shine a nakasuwar cikin tekun guragu ana tura shi yara ne ya fara ne ya fita hayyacinsa kai duniya ina za ki da ni? duk wanda bai ji tsoron Allah ba wallahi yayi babban asara duniya da lahira bosale ke ta nana ta wannan kalmar da hannunsa da tura keken mujibu ya shiga da su turakansa shi ma sarar kwalla yake yi yace isa ya shigo da bakonsa isa ya dudu da farce wannan likitan su ne a kan asibitin da ya kwanta ke yake zuwa gida ko da yake tana duba shi ko wannan ke san ma shi ya kawo mata professor ta mika wa likita hannu suka yi musabaha yana cewa mun gode da ɗawainiya likita Allah ya yi albarka ya cire zuri'arsa ya kan magabata ya kara maka al'amuran al'amuransa da samina Allah ya amsa da amin baba Ta da nuna jin daɗin sa duka ga wannan addu'a babba da kanki ya amsa abinci tana ba mu jin tana lallasin sa matarsa da cewa inda ya ci ci ba zai ba su matarsa ba ai yana jin haka ya ko wannan sun da aka ba su kafin ka ce ni har ya cinye duk abin ya ba su mamaki mafara kansa ya kira wayar gwaggo da ta iya ɗauka saboda a duniya tana saka saba yayin nata don ta san halinsa ko gaisuwar bai amsa ba yake wallahi rahim ki kiyaye rudin duniya tunda har ni zan ce ki zo su ci zuwa saboda ba ta ganin kowa da gasu to wallahi ki wa kanki karatun tanatsu ga mu mu abokin sa likita ya kawo shi domin yi dukan matarsa ni kuma na yi rantsuwar ba za ta koma ba sai kin zo nan gaba na da ki, sannan za ta koma In kuma kin ci zuwa daga shi har ita sun bar miki gidan za ki zauna a nan guri na sai ki ci uwar da ki ci a gwandon ya kasa wayarsa ya bata da tsibirin jiki ko sai ba ta gaya wa ba ta shirya ta baro gwando ta hau motar doku a nan doku kuwa zama aka yi na musamman a nan gidansu babba zaman da ya hada da duka ta babban da baban su muniba da innansu da ita kanta muniban ga mujud sun fita ita ne kawai ya fita maganganun da aka yi sai aka yi su ne akan abubuwan da ke faruwa a gidan mujud din an buƙaci gaggo ta faɗi in akwai wani abu da muniba ke mata na ɓatanci ta faɗa a yi wa hanci tukka sai ta kama kame kame kan babu na kamawa balle a yanke wani hukunci a ƙarshe da yayin nata suka yi mata faɗa sosai tare da nasiha akan muhimmancin zumunci ita ma ban sun yi mata nasiha akan ta ci gaba da ba gwaggwata ta girman a matsayinta na uwar mijinta kuma yayar mahaifinta duk da yake sun san irin girmamawa da take mata amma suna so ta ƙara akan wacce take mata shi ma muje sun yi mata tasa nasiha tun da yana jin su akan ya kamata ta dinga adalci tsakanin matayen nasa daga ƙarshe aka rasa zaman da yi mata addu'ar Allah ya ba shi lafiya mafa Adamu ya yi wa Muniba umarnin ta bi mijinta ya ce idan sun yi sabon bai su jira ta ɗauki innarsa Amina ta raka ta ɗakin ta suka ɗaura wasu hudu suka kawo Gombe kusa da likita ne a gaban motar Mujib da Muniba a baya hakan ne ba ta damar yin kwanciyarsa a bayan motar suke ta sa a hankali likita yana tuki yana kallon su ta madubi tana murmushi saboda shi awa soyayyar su yake yi don su da taba tunanin suna da wata matsala a rayuwar auren su ba bisa ga yadda yake ganin kulawar da Muniban ke ba shi a asibiti a ce matsaloli ne cinkus a rayuwar auren nasu sai da ya shigo cikin rayuwar ne daga hakan wanda yana fatan Allah ya ko ƙarshen matsalolin su ya zo ko mai sauraro ya mu ji nan ya ga duka bikon matarsa shin gwaggwarayen za ta ji faɗan da babbannin da suka yi mata da ta riƙe zumunci ta kuma dole musu gana wa a akan abin da take yi mata a cikin littafin nan mai suna wata kusan ni ma da ibu na ke cewa wani labari labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.